Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն է եւ Մայրիկների անկյունում այսօր խոսելու ենք ատոպիկ մաշկաբորբի մասին։ Ինչ անուններով է հայտնի, ովքեր են ռիսկի գոտում, ինչպես է արտահայտվում, վարակիչ է թե ոչ եւ ունի արդյոք կրկնվելու հատկություն։ թեման կոգնի բացահայտել Երևանի Կարմիր բլուր պոլիկլինիկայի մաշկաբան սերավարակաբան Հովանես Դալակյանը, ով ի թիվս այլ մասնագետների արդեն քանի տարի է անշահախնդրորեն Արցախի մայրիկների ակումբում մայրերին օգնում է, ինչպես on-line խորհրդատվությամբ, այնպես էլ հնարավորության դեպքում տեղում զննելով բալիկներին։ Եվ այսպես, եկեք հասկանանք, ինչ է իրենից ներկայացնում ատոպիկ մշկաբորբը։ Այս հիվանդությունը բազմաթիվ անվանումներ ունի՝ մանկական էկզեմա, ալերգիկ մաշկաբորբ, ատոպիկ նեյրոդերմիտ, ցալքային էկզեմա, դիֆուզ, այսինքն սփռուն նեյրոդերմիտ եւ այլն։ Սկսած 20-րդ դարի սկզբից շատ լորձաթաղանթային ախտահարումներ ունեցան լայն տարածում, եւ ատոպիկ մաշկաբորբը դրա դասական արտահայտությունն է։ Ներկայումս զարգացած երկրներում այն ախտահարում է երեխաների 15-ից 30%-ին եւ մեծահասակների 2-ից 10%-ին։ Օրինակ, ԱՄՆ-ում վերջին 40 տարիների ընթացքում ատոպիկ դերմատիտի հանդիպման հաճախականությունը երապատկվել է։ Ըստ հետազոտությունների 15 միլիոնից ավել մարդ տարապում է ատոպիկ դերմատիտով։ Ատոպիկ մաշկաբորբի նշաններն են մաշկի քոր, կարմրություն, այտուցվածություն, ճաքերի առաջացում։ Բժիշկով Անես Դալակյանը նշում է, որ այն ավելի շատ նկատվում է մինչև 1 տարեկան բալիկների մոտ։ Այս վիճակը կարող է զարգանալ ցանկացած տարիքում, բայց ներկա պահին տիպիկ է համարվում մանկական հասակ։ Միջև 1 տարեկան երեխաների մոտ process-ի մեջ կարող են դրկված լինել ինչպես մարմնի տարբեր հատվածը, այնպես էլ ամբողջ մարմինը։ Տարիքից աճին զուգահեռ հիմնականում հաղթահարման տեղերը դառնում է ծնկների հետին մակերեսը, դաստակնային առաջնային մասերը մեծահասակների մոտ ձեռքերը եւ ոտքերը ամենահաճախ հաղթահարվող տեղամասերն են։ Ատոպիկ դերմատիտը սովորաբար ախտորոշվում է կլինիկորեն առանց լրացուցիչ հատուկ թեստավորման։ Եթե նկատում եք ձեր կամ առավել եւս ձեր բալիկի մոտ չոր մաշկ, կարմրություն, այտուցվածություն կամ ճաքեր, պարտադիր դիմեք մասնագետի։ Երեխաները, որոնք ունեն ատոպիկ մաշկապոր, առավել ընկալ են բակտերիալ եւ վիրուսային ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Բժիշկը նշում է, որ եթե արկա է քոր, ապա քորի հետևանքով ախտանշանները կարող են վատթարանալ եւ մեծանում է մաշկային ինֆեկցիաների բաների հավանականությունը։ Արտոպիկ դերմատիտով տարապող շատ մարդկանց մոտ զուգահեռ առաջանում է ալերգիկ ռինիտ կամ ասթմա։ Առաջացման պատճառները անհայտ են, բայց համարվում է, որ կա ժառանգականություն իմուն համակարգի դիսֆունկցիայի արտաքին միջավայրի ազդեցության եւ մաշկի թափանցելիության փոփոխության հետ կապված։ Եթե օրինակ բերենք միաձվանի երկու օրինակներից մեկ ունի այս խնդիրը, ապա մյուսը, մյուս երկու օրինակի ախտահարումը հավանականություն է, միջև 80 45% է Խորուրդ է տրվում ատոպիկ մաշկաբոտբով բալիկների հագուստը լվանալ հատուկ լվացքի փոշիներով, որոնք ծերծ են քիմիական ակտիվ որոշ նյութերից, իսկ բալիկների լոգանքը կազմակերպել օճարջ պարունակող միջոցներով։ Ցուրտ ամիսների ընթացքում, երբ խոնավությունը ցածր է, խորուրդ է տրվում երեխայի սենյակի օպտիմալ խոնավություն ապահովել խոնավեցնող սարքերի միջոցով։ Օպտիմալ է համարվում 40-ից մինչև 70 աստիճանի խոնավությունը։ Ատոպիկ դերմատիտով վարակվելու ռիսկի հավանականությունը ավելի մեծ է քաղաքաբնակների եւ չոր մաշկ ունեցողների մոտ, նշում է մաշկասերավարակաբանը։ Որոշ քիմիական նյութեր, ինչպես նաև ձեռքերի հաճախի լվացումը վատթարացնում են վիճակը։ Նաև ատոպիկ մաշկաբորբը արտահայտվում է էմոցիոնալ լարված վիճակից։ Ախտորոշման մեծ մասը հիմնվում է ախտանիշների վրա։ Այս հիվանդություններից, որոնք պետք է բացառել միջև վերջնական ախտորոշում դնելը, ներառում են կոնտակտային դերմատիտը, պսորիազը եւ սեբորային դերմատիտը, որը պետք է տարբերակենք ատոպիկ դերմատիտից քանի որ շատ հիվանդություններ, ինչպիսիք են կոնտակտային դերմատիտը, պսորիազը եւ սեբորայի մաշկաբորբը, կարելի է շփոթել ատոպիկ դերմատիտի հետ, ապա բժիշկ Տալակյանը խորհուրդ է տալիս պարտադիր դիմել բժշկի եւ երբեք ինքնուրույն եզրահանգումներ չանել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մանկահասակ երեխաներին։ Իսկ հնարավոր է արդյոք վերջնական բուժել ատոպիկ մաշկաբորբը ինքը անընդհատ կրկնվելու հատկություն ունի, բայց հնարավոր է այո վերջնական բուժել հետագա ճիշտ խնամքի միջոցով։ Ատոպիկ մաշկաբորբի հակում ունեցողների կյանքի որակի բարելավման համար կարևոր են վարքագծային փոփոխությունները։ Երկարատև լոգանք ցուցված չէ, իսկ լոգանքից անմիջապես հետո պետք է օգտագործել բժշկի նշանակած էմոլիենտը, փափկեցնող միջոցը, Այդ դեպքում լոգանքը չի նպաստի մաշկի բարիերի վնասմանը, նաև պետք է խուսափել շատ ցուրտ, շատ շոգ միջավայրերից։ Բժիշկ Տալակյանը կտրականապես դեմ է ցանկացած ժողովրդական բուժական մեթոդի եւ հորդորում է վստահել բացառապես ապացուցողական բժշկությանը։ Ծնողը միանգամից դիմում է իր հարազատին, բարեկամին, ես իմ երեխայի մոտ էս էս խնդիրն է, այն մյուսը չիմանալով ինչ խնդիր է, նմանացնում է իր երեխայի մոտ եղած խնդրի հետ, առաջարկում բա ինձ էս դեղամիջոցն է օգնել, ինձ ասել են էս քսի, նույնը ծնողն է օգտագործում, չիմանալով որ դա լրիվ տարբեր ախտանշաններ են ու այլ տարբեր հիվանդ հիվանդություններ են, տեղահաբը կամ քսուկը օգտագործում է, այն որ կոպիտ ասած լավացման փոխարեն բժշկի աշխատանքը կրկնակի դժվարացնում է, որը համ շտկում է հարևանի հարազատի ասած խնդիրը, համ էլ հենց իմ բուն, բուն հիմնական պատճառը։ Մինչ հարցազրույցը Արցախի մայրիկների ակումբում պատուհան եմ թողել հարցերի համար եւ Հովանես Դալակյանը մայրիկների բարձրացրած հարցերից յուրաքանչյուրին առանձին առանձին անդրադառնում է։ Առաջին հարցը Դիաննա Սարգսյանն է գրել. լոգանքի ինչ գելեր պետք է օգտագործել ատոպիկ դերմատիտի դեպքում։ Հարցնում է նա։ Մանկական փափկացնող գելեր։ Ճիշտ կլինի բուբխեն այդ շարքի, որոնք հենց նախատեսված են մանկական տարիքի երեխաների համար, որոնք ապսիկաներում կան խոնավեցնող հիմնականում, հիպոալերգեն, որոնք չգրգռեն։ Դիանա Սարգսյանին հետաքրքիր է նաև, թե ատոպիկ մարկաբորբի ժամանակ արդյոք պատվաստումները թույլատրելի են։ Ցուցված են, բայց այդ ընթացքում որոշ լավացումից հետո, այսինքն մաշկաբանի հետ կոնսուլտացիայից հետո, մաշկաբանը նայի նոր ուղղորդի Երկու բալիկների մայր Արմինե Ավանեսյանը լսել է, որ խոնավ հագուստից, հատկապես ձմռանը, սնկեր եւ բակտերիաներ կարող են փոխանցվել բալիկին եւ հանգեցնել դերմատիտի։ Արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը։ Ատոպիկ դերմատիտ չէ, բայց կոնտակտային ալերգիկ մաշկաբոր կարող է առաջացնել։ Բնական է, որ հակնես ցուրտն է լինի, մաշկի հետ ինչ որ փոփոխական ռեակցիա կար առաջանա, ալերգիկ կամ կոնտակտային դերմատիտ կար առաջանա դրանից։ Հաջորդ հարցի հեղինակը 8-ամյա աղջնակի մայրիկ է։ Ինչքան ժամանակ կարելի է էլակոմ կրեմը քսել երեխայի ձեռքերի հատվածում, հարցնում է նա։ Բժիշկ Տալակյանը ընդգծում է, որ դա կախված է պացիենտի վիճակից եւ հիվանդության ախտորոշումից։ Նախ պետք է իմանալ ինչ է ախտորոշվել, ու ըստ դրա արդեն բուժման տակտիկան, բուժման մեթոդը որոշել կարող է 3 օր է հարկավոր, կարող է 5 օր է հարկավոր, կարող է 7 օր է հարկավոր։ ատոպիկ մաշկաբորբի համեմատաբար նոր բուժման եղանակ է հանդիսանում բուժումը ուլտրամանուշակագույն տարբեր սպեկտրի ճառագայթներով։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումն ունի տեղային իմունախթանիչ ազդեցություն ախտահարված հյուսվածքների վրա եւ կարող է կիրառվել վիճակի ծանրությունը մեղմելու, ինչպես նաեւ սրացումները կանխելու նպատակով։ Մասնավորապես ուլտրամանուշակագույն A1 տեսակի ճառագայթների կիրառումը արդյունավետ է սրացումների շրջանում, իսկ B տեսակին նախընտրությունը տրվում է երկարաժամկետ բուժման բուժման անհրաժեշտության պարագայում։ Այս բուժումը եւս ռիսկային է եւ չի բացառվում մաշկի քաղցկեղային ախտահարման վտանգը։ Դա է պատճառը, որ բուժման այս մեթոդը, ինչպես շատ երկրներում, այնպես էլ մեզ մոտ հազվադեպ է կիրառվում։ Հերմինե Հայրումյանը կերակրող մայրիկ է եւ բժշկին հարցնում է, թե արդյոք իր ընդունածնունդը կարող է բալիկի մոտ ատոպիկ դերմատիտ առաջացնել։ Ակվացություն չկա, ծնողը հանգիստ կարասնվի, ոչ մի խնդիր չի կարա ծնողի ծնողի սխալ սնունդը կարող է մենակ երեխայի մոտ առաջացնել ինչ որ ալերգիկ ֆոն կամ ինչ որ ալերգիկ ռեակցիաներ կախված ծնողի ընդունած սնունդից, բայց ծնողի ընդունած սնունդից երեխայի մոտ չի կարող առաջանա ատոպիկ դերմատիտ։ Եթե արդեն իսկ կրծքով կերակրվող բալիկի մոտ արկա է ատոպիկ մաշկապոր, բժիշկը խորհուրդ է տալիս կերակրող մայրիկին այդ ընթացքում ավելի նեյտրալ սնվել, փորձել բացառել սուր համեմունքներով, ինչպես նաև թթու եւ քաղցր սննդամթերքը։ Իսկ սննդային ալերգիայի մասին պետք է մտածել այն երեխաների պարագայում, որոնց մոտ դիտվում է բուժման նկատմամբ կայուն ատոպիկ մաշկաբորբ կամ քորը եւ մաշկային ցանավորումները դառնում է խիսարտահայտված սննդի ընդունումից 30 րոպե անց։ Սակայն պետք է նշել, որ դեպքերի մեծամասնությամբ սննդային ալերգենները չեն հանդիսանում ատոպիկ մաշկաբորբի ժամանակ գրգռիչ գործոն։ Նինե Աբրահամյանը նշում է, որ իր 2.5 տարեկան բալիկի մոտ ցիտրուսային մրգերից ալերգիկ դրսևորումներ են լինում ոտքերի հատվածում, երեխայի մոտ առաջացնելով քոր, որի դեմ մայրիկն օգտագործում է ցելեստոդերմ քսուկը, սակայն մայրիկն անհանգիստ է, քանի որ քսուկն ընդհանրապես մեղմացնում է խնդիրը, բայց վերջնական չի լուծում դա բնական process է, որ եթե ատոպիկ ձերմացիտ ախտա ախտորոշվել է երեխայի մոտ, ինքն ես ինչպես ձեզ նշեցի, կարա լինի որոշակի հատվածում, այնպես էլ ամբողջ մարմնում։ Դրա համար ես նշեցի, որ պետք է բուժումը հետագա ճիշտ խնամքի հետ էլի օգտագործում է նույնպես փապկեսնող խոնավացնող կրեմներ ու սնվում է ճիշտ դիետիկ լոգանքի պարագաներն էլ ընտրելով փապկեսնող եւ հիպոալերգեն դասի էլի, որը կգրգռեն։ Խնդիրը լուծելու համար պետք է բացառել ցիտրուսը սննդակարգից, որևէ հակահիստամինային դեղամիջոց օգտագործել խմելու տեսքով։ Դեղի մասով կախված վիճակից կարա օգտագործի խոնավեցնող կրեմներ, փափկեցնող ես ցելեստոդերմը չեմ կարող ասեմ ինչի է նշանակի, քանի որ վերքը վերքը կամ այդ հատվածի ախտահարման օջախը չեմ տեսել։ Ինչպես արդեն նշեցինք, մաշկի ցանավորումն ու քորը կարող են նաև լինել ալերգիայի պատճառով, ապա հարկ է նշել, որ ձվի, նուշի, նույն ինքը արախիսի եւ կաթի սպիտակուցները պատասխանատու են բոլոր սննդային ալերգիաների 70%-ի համար, սակայն սոյան եւ ձուկը եւս կարող են պատասխանատու լինել ալերգիաների զարգացման համար։ Եթե արկա է սննդային ալերգիայի եւ ատոպիկ մաշկաբորբի համադրություն, տվյալ պացիենտի բուժման կազմակերպումը իրականացվում է ալերգոլոգի հետ հետ համատեղ։ Նշենք նաև, որ տան փոշու մաքրումը եւ անկողնու հաճախակի լվացումը ներառյալ բարձերի, վերմակների հաճախակի մաքրումը ցուցված է բարբերաբար սրացող եւ բուժմանը դժվար պատասխանող մաշկաբորբերի դեպքում։ Մեր հաջորդ մայրիկի Արմինեի բալիկի դեմքին ջրծաղիկից հետո հետքեր են մնացել։ Նրան հետաքրքիր է արդյոք կա որևէ քսուկ, որը կոգնի դրանք վերացնել։ Պետք է հասկանալ այդ հետքերը առաջացել է վերքը փոկելու հետևանքով, որտեղ ինչպես գիտեք, մեր հայ ազգի մոտ այդ վերքերը փոկելու կամ բզուկները սխտմելու խաղալու հետ սովորությունն է։ Նախ եթե այդ վերքերը եղել են երեխան փոկելը դրանից հետո է առաջացել, այսինքն սպիեր են նրանք, ոչ թե հետ ջրծաղիկի պիգմենտացիա։ Դրանք երկու տարբեր ճանապարհներով են բուժման մեթոդը ընտրվում։ Եթե սպիերեն եւ մաշկը ունակի է սպիանալու, դրա բուժման տակտիկան եւ մեթոդները ուրիշ են, քանի որ սպիերը լինում են, որ բուժում, բուժում, բուժում ես կամ դեղեր ես օգտագործում, բայց իրենք ամփոփող մնում են։ Եթե հետ ջրծաղիկային պիգմենտացիա է, դեպքում արդեն բուժման մեթոդն ու տակտիկան ուրիշ է, Մարիամ Աղաբեկյանն իր 5-ամյա դստերմաշկի խոնավեցման համար օգտագործում է Topi Creme DA խնամքի միջոցը եւ նրան հետաքրքիր է արժե շարունակել կիրառել այն, թե ուրիշ խոնավեցնող քսուկ կառաջարկի մաշկաբանը։ Հովանես Դալակյանը եւս խորհուրդ է տալիս Topi Creme շարքի կրեմներ, սակայն ընդգծում է, որ այն չպետք է ծնողի ցանկությամբ կիրառվի, այլ բժշկի ցուցումով որտեղ ինքնուրույն խնամելու ժամանակ շատ ծնողներ միշտ դիագնոզը, ախտորոշումը կարան տարբերակեն ինչ խնդիր է ու ավելի վնասեն։ Դրա համար ճիշտ է առաջին ախտանշանները տեսնելուց հետո ճիշտ է կապը մանկաբույժի կամ մաշկաբանի հետ հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ 2017 թվականին հրապարակումների համակարգված վերանայումը ցույց է տվել, որ ամբողջ աշխարհում հիվանդների 21%-ից մինչև 83.7%-ը վախենում է հորմոնային պրեպարատներ օգտագործել։ Հաճախ այս վախը իրացիոնալ է, եւ այդ չարթարացված վախի պատճառով ատոպիկ դերմատիտով հիվանդների 50%-ը չի հետևում կրեմի կիրառման ռեժիմին։ Այս վախն ավելի հաճախ են հանդիպում հատկապես կանանց եւ աղջիկների ծնողների շրջանում։ Նրանց մեծ մասը համոզված պարզված է, որ բուժման առավելությունները չեն գերազանցում թերությունները եւ որ քսուկներն ինքնին վտանգավոր են անկախ կոնկրետ կողմնակի ազդեցությունից։ Այս վախը նույնիսկ անուն ունի՝ ստերոիդաֆոբիա։ Արցախցի մայրիկներից Լուսինե Էլիազյանը նույնպես այս առումով վախեր ունի։ Նա հարցնում է. ինչքանով է ճիշտ 5 ամսական բալիկի դեպքում հորմոնային քսուկների կիրառումը։ Ես ինքս էլ կիրառում եմ հորմոնային քսուկներ, կախված ցուցումից բայց մայրիկներին խորհուրդ կտամ, որ իրենք իրանցով հորմոնային քսուկներ չօգտագործեն առանց բժշկի ցուցումով։ Մամաներից Ինայի երկու բալիկների մոտ էլ նույն տարիքում 2 տարեկանում ատոպիկ մաշկաբորբ է ախտորոշվել։ Մեծանալով երբեմն-երբեմն այն կրկնվում է եւ մայրիկին հետաքրքիր է արդյոք սա խոսում է ժառանգական ֆոնի մասին։ Ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցինք, ատոպիկ մաշկաբորբի առաջացման ֆակտորներից մեկն էլ շարանկական ֆոնն է, սակայն սովորաբար այն ավելի վաղ է սկսում դրսևորվել, ինչպես նշել էր մասնագետը, ռիսկի գոտում մինչև 1 տարեկան բալիկներն են։ Այդ դեպքում ինչու երկու բալիկների մոտ էլ երկուսից հետո ի հայտ եկավ դերմատիտ, պատասխանում է աշկաբանը։ Տենայք, կարա լինի ինքը իմուն համակարգի դիսֆունկցիայի, արտաքին միջավայրի ազդեցության եւ մաշկի թափանցելիության փոփոխ փոխման հետ։ Այսինքն ինքը կյանքի ընթացքում սխալ ապրելա ոճը ընդունելուց կամ հիգիենայի պրագաները ընդունելուց ինքը պատճառ հանդիսանա դրան, որ լինի կարա մի երեք մի երեխայի մոտ 2 տարեկանում լինի, մեկի մոտ 3 տարեկանում լինի, էլի։ Դա հենց ցուցված չի, որ երեխան ծնվեց առաջին մի ամսականում, երկու ամսականում կամ միջև մի տարեկանում իր մոտ այդ խնդիրը չի լինում, ուրեմն էլ երբեք չի լինի։ Քիչ դեպքերում ատոպիկ մաշկապոպի պատճառ կարող է հանդիսանալ սննդի հանդեպ առաջացած գերզգայունությունը, նշում է բժիշկ Դալակյանը եւ շարունակում։ Բացի դրանից առկա դերմատիտի պարագայում, ինչպես սննդային, այնպես էլ միջավայրային ալերգիաները կարող են վատթարացնել իրավիճակը։ Համարվում է, որ ալերգենները ոչ ճիշտ լոգանքի պարագաները ընտրելը, այսինքն ոչ ճիշտ սննդակարգը, ոչ ճիշտ լոգանքի երեխայի խնամքը հանգեցնում են դերմատի ինստիտուտների հետագա զարգացմանը եւ բարթացմանը, ուստի ես խորհուրդ կտամ մայրիկներին հենց խնդիրը տեսնելու դեպքում իրանք եթե կերակրող են պահպանել ճիշտ սննդակարգ, եթե երեխան սնվում է արդեն արհեստական կամ մելի պահել դիետա ու լոգանքի միջոցները միայն ընտրել մանկական լոգանքի միջոցներ, այսինքն փորձարկումներ չանել, էլի ճիշտ խնամքը ամենակարևորն է ապկասնողները, լոգանքի միջոցները, մարմնի գելերը։ Խոնավեցնող միջոցների կիրառումը կանխում է մաշկի չորությունը եւ նվազեցնում դեղորայքային միջոցների օգտագործման անհրաժեշտությունը։ Կատոպիկ դերմատիտով տարապողները փաստում են, որ որոշակի մաշկի հիդրատացիային զուգահեռ, այսինքն խոնավեցումը, նրանց մոտ հիմնականում ախտանետ ախտանիշները թեթևանում են։ Շատ մասնակիցներ ատոպիկ դերմատիտ ունեցող երեխաներին խորհուրդ են տալիս հատկապես աղաջերով, որոնք միտված է մաշկի խոնավեցումը, պահպանմանը, որը նույնպես բացառում ենք, մոռանում ենք, բամբակյան հատկուստից խուսափելը, որպես կանոն բերում է նաև վիճակի լավացմանը։ Շատ ծնողներ էլ ոչ թե բժշկական կամ խոնավեցնող միջոցներ են օգտագործում, այլ նույն խոնավեցնող միջոցները իրանք ընտրում են, են բուսականության բուս, բուսական նյութերից, որոնք նույնպես կարան գրգռեն մաշկը, այսինքն ոչ դեղորայքային մշակված նյութերը իրանք լիովին բացառում են։ Քանի որ այդ բուսական նյութերի մեջ կարա լինեն նաև ինչպես բնականը կարող են լինել քիմիական նյութեր, որոնք կարող են վիճակը ավելի գրգռել ու ավելի վատթարացնել։ Ռուս հայտնի մաշկավեներաբան Եվգենիա Ֆյոդորեցը իր հոդվածներից մեկում նշում է, որ խոտաբույսերով լողանալն առանձնապես օգտակար չէ նորածնի մաշկի համար, ինչպես նաև շատ է չորացնում մաշկը եւ կարող է երեխայի մոտ ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնել։ Առողջ մաշկ ունեցող երեխային լողացնելու համար սովորական ջուրը կբավարարի, իսկ արդեն ատոպիկ դերմատիտով երեխայի լոգանքի համար անհրաժեշտ է մաշկաբանի հետ անհատապես ընտրել լոգանքի միջոցները։ Բժիշկ Դալակյանն էլ պատմում է, որ երբեմն իր մոտ են գալիս ծնողներ, ովքեր հարևանի կամ բարեկամի խորհրդով տարբեր խոտաբույսերով են բալիկին լողացնում, եւ առաջին բանը, որ անում է նման դեպքերում մաշկաբանը, դրանք բացառելն է։ Դիմելով Արցախի մայրիկներին բժիշկը եւս մեկ անգամ շեշտում է, որ պատրաստական է միշտ օգնել նրանց։ Բոլոր խնդիրներով առանց կաշկանդվելու որոշ ժամը կլինի կարող են գրել, կարող են դիմել, ես միշտ պատրաստ եմ օգնել, ավելի լավ ու խորհուրդ կտամ առանց բժշկի միջամտության ոչ մի միջոցներ չձեռնարկել։ Ընտրի դեպքում ինձ կլինի թե իմ գոլեգաններին կլինի, որոնք տեսել եք դուք բանի մաս մասնագետներ են խմբում եւ միշտ պատրաստական են օգնելու բոլորս մեծ սիրով կպատասխանեն ձեզ բոլոր ուզող հարցերին։ Ավելի լավ է մեզ դիմեք, քան թե հարևանների կամ այլ հարազատների օրդորներով բուժում կատարեք։ Քանի որ ցավոք սա դուք հիմա շրջափակման մեջ եք, առաջնայինը ձեր հարցերին պատասխանելն եմ ես դիտարկում։ Ու իմ գոլեգաները նույնպես, որ առաջնայինը ձեզ օգնեն նոր այստեղի բացերները կամ մյուս այլ հարցերը ձեզ մաղթում եմ առողջություն, ամփելություն, ուժ եւ տոկունություն։ Չեք հուսահատվում, մենք էլ ամեն հարցում ձեր կողքին ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսքանն ենք նախատեսել մեր հերթական թողարկմանը։ Հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էին Երևանի Կարմիր բլուր պոլիկլինիկայի մաշկաբան սերավարակաբան Հովհանես Դալակյանին։ Իսկ ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս հույսով, որ ատոպիկ մաշկաբորբի մասին ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները կարողացաք գտնել մայրիկների անկյունում։ Կհանդիպենք